Sexta é dia do mal. Já deixei avisado, já tá tudo preparado. Hoje ninguém volta bem. Zap, zap lotado, o time foi escalado. 90% vem. O rolê foi confirmado, tem baile pra todo lado. Só quero ficar legal faz sentido. A gente fica bem se hoje é sexta do mal. Vou sarrar nessa danada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Deixa ela embrasada. Volto segunda pra casa. Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada. Vou sarrar nessa danada. Deixa ela embrasada volto segunda pra casa. Uhum, uhum, uhum, que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada. Então hoje é dia de você ficar suave, curtir a vida porque é assim. Mas esse não deixa sarra nessa danada. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Deixa ela embrasada. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Volto segunda pra casa. Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada. Sexta é dia do mal. Já deixei avisado, já tá tudo preparado. Hoje ninguém volta bem. Sabe? pisa pilotado. O ah. time foi escalado, 90% vem. O rolê foi confirmado, tem ah. baile pra todo lado, só ah. quero ficar legal. Não faz sentido, a gente fica bem se hoje é sexta do mal. Por sarra nessa danada, deixa ela embrasada volto segunda pra casa. Uh, uh, uh, que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada. Vou sarrar nessa danada. Deixa ela embrasada. Volto segunda pra casa. Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada. Então hoje é dia de você ficar suave. Curtir a vida porque é assim. porque senão deixa. Pulsarra nessa danada, uhum, ela engraçada. uhum, Volto uh-huh, segunda pra casa, Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada. Sexta é dia do mal. Yuri Martins produziu, boom, mais uma que explodiu.